บุ๊กทูสามสิบแปด тридцать восемь, Тридцать восемь. ในรถแท็กซี่ в такси, В такси. ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะ вызовите, пожалуйста, такси, Вызовите, пожалуйста, такси. ไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ сколько будет стоить до вокзала, Сколько будет стоить до вокзала? ไปสนามบินราคาเท่าไหร่คะ сколько будет стоить до аэропорта, Сколько будет стоить до аэропорта? กรุณาตรงไปค่ะ прямо, пожалуйста, Прямо, пожалуйста. กรุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะ здесь направо, пожалуйста, Здесь направо, пожалуйста. กรุณาช่วยเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมค่ะ вот на том углу, пожалуйста, налево, Вот на том углу, пожалуйста, налево. ดิฉันรีบ я тороплюсь, Я тороплюсь. ดิฉันมีเวลา у меня достаточно времени, У меня достаточно времени. กรุณาขับช้าลงได้ไหมคะ пожалуйста, ведите помедленней, Пожалуйста, ведите помедленнее. กรุณาจอดรถที่นี่ค่ะ остановитесь, пожалуйста, здесь, Остановитесь, пожалуйста, здесь. กรุณารอสักครู่นะคะ пожалуйста, подождите чуть-чуть. Пожалуйста, подождите чуть-чуть. เดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะ Я скоро вернусь. Я скоро вернусь. ขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะ Выпишите мне, пожалуйста, счет. Выпишите мне, пожалуйста, счет. ดิฉันไม่มีเงินทอน У меня нет мелочи. У меня нет мелочи. ไม่เป็นไร ที่เหลือนี้ให้คุณค่ะ правильно сдачу оставьте себе Правильно. Сдачу оставьте себе. ขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะ отвезите меня по этому адресу Отвезите меня по этому адресу. ขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ отвезите меня к моей гостинице Отвезите меня к моей гостинице. ขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะ отвезите меня на пляж «Отвезите меня на пляж!»